بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake waonye kaumu yako kabla ya kuwafikia adhabu chungu قال يا قوم إني لكم نذير مبين akasema enyi watu wangu wa hakika mimi ni muonyaji wa dhahir kwenu. Ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un, ya kwamba mumwabudu Mwenyezi Mungu na mumche yeye na mumtii. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون atakughufirieni madhambi yenu na atakuakhirisheni mpaka muda uliowekwa hakika muda wa Mwenyezi Mungu utapofika haucheleweshwi laiti mngejua قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا akasema ee Mola wangu mlezi hakika mimi nimewaita watu wangu usiku na mchana فلم يزدهم دعائي إلا فرارا lakini wito wangu haukuwazidisha ila kukimbia وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا na hakika mimi kila nilipowaita ili upate kuwaghufiria walijiziba masikio yao kwa vidole vyao na wakajigubika nguo zao na wakakamia na wakatakabar vikubwa mno thumma inni da'awtuhum jihara tena niliwaita kwa uwazi thumma inni a'lantu لهم وأسررت لهم إسرارا kisha nikawatangazia kwa kelele tena nikasema nao kwa siri فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا nikasema ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi hakika yeye ni mwingi wa kusamehe يرسل السماء عليكم مدرارا atakuleteni mvua inyeshe mfululizo bi biamwali wa wa yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara na atakupeni mali na wana na atakupeni mabustani na atakufanyieni mito ما lakum la tarjuna lillahi waqara, mna nini hamweki heshima ya Mwenyezi Mungu? Waqad khalaqakum atwara, na hali yeye kakuumbeni daraja baada ya daraja. Alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, kwani hammoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba kwa matabaka? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru na akalifanya jua kuwa taa والله أنبتكم من الأرض نباتا na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika ardhi kama mmea ثم yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja kisha atakurudisheni humo na atakutoeni tena wallahu ja'ala lakumul arda bisata na Mwenyezi Mungu amekukunjulieni ardhi kama busati litasluku minha subulan fijaja ili mtembee humo katika njia zilizopana الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratu Nuh imeteremka Makka. Sura hii tukufu imefafanua kisa cha Nuhu alayhi salam pamoja na kaumu yake. Ikasimulia habari za wito wake kwa dhahir, kisha kwa siri na kwa dhahir na ikaeleza mashtaka yake kumshtakia Mwenyezi Mungu juu ya walivyompuuza na inda waliomfanyia na ikasajili kukakamia kwao kuyaabudu masanamu mpaka wakastahiki kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu Nuhu alipokata tamaa nao kukubali wito wake aliwaapiza wahiliki na waangamie na akajiombea nafsi yake na wanawe waumini wanaume na waumini wanawake wapate msamaha Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake na tukamwambia waonye watu wako kabla haijawajia adhabu yenye machungu makali. Nuhu akasema, enyi watu wangu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu, nina risala kutoka kwa Mola wenu mlezi kwa lugha mnayoijua ya kwamba mumtii Mwenyezi Mungu na mumnyenyekee katika kutimiza wajibu zote na muogopeni yeye kwa kuacha mnayokatazwa na mtini mimi katika ninayokunasihini ndipo Mwenyezi Mungu atapokusameheni madhambi yenu na akakupeni umri mrefu mpaka ifike ajali iliyowekwa mwisho wa umri wenu. Hakika mauti yakija hayaahirishwi kabisa laukuwa kuwa mngelijua majuto mtakayokuwa nayo utapokwisha muda wenu mgeliamini Nuhu akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nimewaita watu wangu waamini usiku na mchana bila kuchoka. Hawakuzidishwa na wito wangu ila kukimbia utifu wako. Na mimi kila nikiwataka kuamini wewe upate kuwasamehe, hubandika vidole vyao kwenye masikio yao ili wasisikie wito wangu na ujifunika kwa maguo yao ili wasiuone uso wangu na wakasimama kidete juu ya ukafiri wao na wakatakabari kutakabari kwa kubwa mno kisha nikawaita waje kwako kwa sauti ya juu kisha nikaudhihirisha wito kwa namna moja na nikawaita kisirisiri kwa namna nyingine ili nijaribu kila njia nikawaambia watu wangu takeni kwa Mola wenu mlezi maghfira kwa kufuru zenu na maasi yenu kwani yeye bado ni mwingi wa kusamehe madhambi ya mwenye kurejea kwake atakuleteni mawingu yatakayomiminika mvua kwa wingi na atakupeni mali na wana na hayo ndiyo mapambo ya dunia na atakupeni mashamba mteo starehe kwa uzuri wake na matunda yake na atakujalieni mito ya kunyweshea mazao yenu na mifugo yenu. Mna nini nyinyi hata hamumtukuzi Mwenyezi Mungu kama anavyostahili kutukuzwa ili mtaraji ya kukirimuni kwa kukokoeni na adhabu na hali yeye ndiye aliyekumbeni kwa madaraja tangu tone ya manii kisha pande la damu kisha pande la nyama kisha mafupa na nyama Kwani huo ni vipi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba, moja juu ya moja, na akofanya mwezi katika mbingu hizo unatoa nuru, na akalifanya jua litaa ambayo kwayo watu wa duniani ndio wanaona kwa mwangaza wake yote wanayohitajia kuyaona. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi, akakuotesheni kama mimea kwa njia ya ajabu kisha baada ya kufa atakurejesheni huko huko kwenye ardhi na tena atakutoweni huko kwa hakika hapana hivi wala hivi. Na Mwenyezi Mungu ameifanya ardhi iliyokunjuliwa ili mpate kwenda humo katika njia zenye wasaa.